Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit, l'últim de la temporada, abans de les vacances. Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so vos saluda com cada nit Manolo Montalvo vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio en el canal 23 de la TDT i la nostra web www.la977.com i que a més a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, on la pregunta que vos fem en la nit d'avui és on ubicaríeu nit jugant amb el València, esquerra, dreta o darrere del punta? És la pregunta que vos fem, perquè imagine que estareu mirant el partit de la selecció portuguesa, que empat a 0 està a punt d'anar als penals. Aixina se viu el partit de Luis Nani que va amb uns segons de retard per la senyal de web en la ràdio portuguesa. Està la senyal de Ràdio Renaixença comptant del final de la pròrroga entre Polònia i Portugal. Entre os candidatos ao homem do jogo. pé de baliza para a equipa portuguesa. O árbitro deu um minuto, já passou o meio. A bola ponta piada por Rui Patrício. Lá para o meio campo da Polónia. Vai lá ainda João Moutinho. Vai adiantar para Cristiano. Vai cortar a equipa da Polónia. Atenção que a jogada é muito perigosa. Pode ser o último lance. Quaresma e o corte dos polacos para fora. A bola foi bombeada por Ricardo Quaresma, Ronaldo estava no centro. Em Els últims segons del partit abans dels penals, anem a veure el penal, si ja ens n'anien anem a veure el, el, el penal com el relaten els companys de la ràdio portuguesa de Ràdio Renaissance. estem tots pendents de Luis Aní perquè va ser el primer fitatge del València Club de Futbol si el futbolista accepta les condicions econòmiques que li va proposar el València que li va proposar Federico Pastorello perquè l'altre eh, seu representant, els dos que té, Luca Brasserini, ha estat en Turquia avui tancant l'operació. Millor dit, tancant els flecos. L'operació sembla estar tancada des de fa 48 hores. I el València <laughs> té un acord total amb el Fenerbahce. El València pensa que no hi haurà cap problema per a que Graní, donant el sí, siga futbolista del València. Més enllà de que esta nit se complisca el termini d'ací exactament 26 minuts i, 30, i 25 segons expira el termini per a que Naní passe a valdre més de 8,5 milions al que vulgui fer el Batxe. Però com que València i Fenerbahçe ja tenen un acord, torna a dir, el València estan tranquils per aquesta circumstància. Altra cosa és que Naní després accepte que ara vos contarem, els termes econòmics que li va proposar el conjunt de Mestalla per a la seva vinguda cap a la Lliga Espanyola. El jugador està receptiu, el jugador està amb ganes de vindre a la Lliga Espanyola. I, per tant, l'optimisme és total al voltant de que puga dir sí sobre l'oferta que li va fer el València Club de Futbol menor en quant a diners major en quant a anys per a compensar-li. A nit dèiem tres temporades, serien tres més una. D'aquesta manera, el València pensa que pot fer-se amb un fitxatge que consideren important. Més enllà de que puga vindre recomanat. Més enllà de que puga estar en operació, per què no dir-ho, Jorge Méndez, el València estima que s'hi ha obert una bona oportunitat de mercat i jo sincerament també ho crec falta per veure si ve a competir o no però en les condicions actuals que el València poguera accedir a un futbolista com l'aní, sincerament fa un mes no s'ho imaginava ningú i el que diga al contrari que posen la mà en el foc jo no perquè em cremaria estan sortejant-se ara mateix els penals per això, estem molt pendents de Naní, que ha de respondre... No crec que siga esta nit, perquè el partit va acabar tardíssim. De fet, eh, jo no pense que fins demà tinguem alguna confirmació oficial. Perquè ara Naní té que entrar al vestidor, passi el que passe. Si perden, anar-se al vestidor, dutxar-se. Si guanyen, anar-se a celebrar al públic, després dutxar-se així la roda de premsa. De qualsevol manera, estem pendents, com deia, de Ràdio Renaixença, per si parla Luis Naní poder sentir la seva declaració en directe. I després de tot allò, Nani ha d'agarrar-lo Federico Pastoralo i comunicar-li, o el que siga en este cas, i comunicar-li les condicions que li ofereix el València. I ella haurà de decidir si sí o si no. No crec que la decisió se vagi a prendre en 10 segons. Aquestes coses, eh, els futbolistes se prenen el seu temps. Amb tot això, el nom de Luis Dani és el més important, però no és l'únic. Ahir vos parlàvem de la informació que havien donat els companys de la cadena Copia al voltant de l'interès del València per Matías Craneviter. Un interès pràcticament tombat. Craneviter se n'anirà cedit al Sevilla. Però això vol dir que Suso García Pitac ha tornat a, afinar, a ficar en marxa l'operació migcentre. I la notícia la tenim a Itàlia. Com no, a Bolònia. Sí, esteu pensant el mateix que jo. En Amadou Diaguarà. Canyaret important. No direm que el jugador s'ha declarat en rebeldia, però ha esclatat el seu representant contra el Bologna. Parlant de l'oferta del València, de que és una falta de respecte. El que se li està fent a Suso García Pitals cada volta que ha intentat anar a parlar amb Ricardo Vigón, el eh, home de eh, la part esportiva del Bologna, i de que si tant el valora a l'hora de fixar un preu alt en l'aixida el Bologna, que el valore també en el sou, que pràcticament, segons informa eh, declaració del seu representant, torna a dir, de Daniel Piraino, diu que està pagat com un jugador de regional. Què ha fet el València? Ha agarrat un atajo. Ha anat directament al jugador i li ha posat un quilate sobre la taula. Per 5 anys. És a dir, un contracte de 5 quilos a quilo per any. Clar, el futbolista, quan ha vist aquestes quantitats, <laughs> ha dit que <laughs> va jugar en el Bologna ta cocina la coixa. I, per tant, el jugador ja està fent força. N'hi ha una data, una data límit en la qual en Itàlia pensen que es pot resoldre el futur de Diaguarà. Després vos direm quina és. No se pegó el programa perquè anem a donar-vos moltes novetats. Però sembla que el mercat, almenys des del València, comença a manejar-se. Ah, això sí, el d'Eixides. El d'Eixides continua igual que un cubano en Bermudes enmig del Polo Nord. Absolutament congelat. 11.38, obrim l'actualitat, com sempre, des de les nostres 5 fotos. Daniel València, tot i que probablement no es farà públic en les pròximes hores, Luis Daniel ha de donar el sí definitiu per a convertir-se en futbolista del club de Mestalla. Pressió Diaguarà. El València ofereix al jugador un contracte d'un milió d'euros per temporada i el futbolista i el seu entorn ja pressionen obertament per abandonar el Bologna. Adeu Danilo. El València no ha exercit la clàusula de compra del brasiler Danilo Barbosa en no poder prorrogar la sessió una temporada més per part de l'Sporting de Braga. Nacho Ins és el primer. El llevant d'Unió Esportiva ha fet oficial esta vesprada el fitxatge de Nacho Ins arriba per dos temporades i procedent de l'Alcorcón. Als penals, el primer partit de quarts de final de l'Euro 2016 entre Polònia i Portugal està ara mateix en la tanda de penals. Llançats els quatre primers, empatados entre el, en el marcador entre portuguesos i polonesos que acabaran els 90 minuts amb empat a un reglamentari. 11 de la nit i 39 minuts. Fem una pausa per a la publicitat. Si ja ens han anit, tranquil, que ho sentim en directe. A veure com ho canten els companys de la ràdio de Portugal. Fem una pausa per a la publi i tornem de seguida. Esports 97 nit, Esports en valencià, l'últim abans de les vacances, fins a la una de la matinada en la 97.7 Ràdio. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos. Y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. Amigo mío, se acabó. Hemos compartido todo. El verano, la playa, Carlota, María. Hijo, ¿qué haces hablando solo en el garaje? Despídete de tu coche. Ven a Peugeot y consigue el doble del plan PIB en toda la gama financiando con PSA Financial Services. Promoción válida hasta el 31 de julio, fin del PIB. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Eh? familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Uh, hace uh, uh, uh, ah, ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a más cocotas. Más cocotas. Más cocotas. Uno más de la familia su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla i carretera de Madrid. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Bueno, pues va llançar Luis Naní en la tanda de penals 3-3 de moment i els companys de Ràdio Renaixença, assenyalen en directe de la visora de Portugal, van a viure-ho d'esta manera. De alvo para Glick, o central da Polònia. Lá va Glic, pé direito de Glick, gol. Golo da Polònia. Este és el gol anterior de Polònia perquè anem en 30 segons de retard i ara aneu a sentir com canten els companys de Ràdio Arena sense el penal que ha transformat Luis Dani. Deves notar também, e tens um campo de visão direto, o Rui Patrício, ah, o guarda-redes da Polónia também, mas o Rui Patrício, um, sai, antes. 11 i 41, senyal en directe dels companys de Ràdio Renaixença de Portugal, tanda de penals del Polònia-Portugal. Va llançar Luis Aní. sempre um... Facilita a vida, Teo. Tem que retardar. Eu não gostava, não é a palavra certa para se dizer aqui, mas é, pronto, é popular tem que roubar um bocadinho de espaço. Os guarda-redes neste, nestes lances têm que ser que capazes. ocupar mais a baliza. É sair mais um bocadinho. É roubar. Olha o Nani, olha o Nani, vai partir para a bola Nani, Nani, pé direito Nani, Nani, Nani, Nani, golo! Portugal marca Nani, exemplo na marcação Nani. Guarda-redes para a direita. Bola para a esquerda. Clas, Bueno, pues eh, de esta manera han viscut els companys de Radio Renaixença de Portugal el penal que ha transformat Luis Nani encara no jugador del València Club de Futbol a falta del seu sí. Falta el sí de Luis Nani sobre les condicions econòmiques que li va proposar la persona de confiança que hagi anat, no sabem si és Pastor o un altre dels seus eh, socis, al jugador de la selecció portuguesa. Per cert, acaba de guanyar Portugal en els penals i es clava en les semifinals de l'Euro 2017. Vos recapitule. Entre València i Fenerbahce, a grans rasgos, n'hi ha acord. De fet, en el club de Mestalla no tenen cap problema, és a dir, cap eh, nerviosisme sobre esta situació de l'acord amb Fenerbahce. És més, hi ha tal seguretat amb l'acord que hi ha amb el Fenerbahce i n'hi ha tal bon enteniment entre València i Fenerbahce que el Fenerbahce li deixa al València que els 8 milions i mig no els pague a tocateja d'una tacada, sinó que podrà fer-ho en dos terminis. 8 milions i mig d'euros i no té res a veure que d'ací 16 minuts s'acaba el termini. D'ací exactament 15 minuts i 40 segons finalitza el termini per el qual la clàusula de la nit deixa de ser de 8 milions i mig d'euros per aval del que vulgui el Fenerbahçe. Però com que València i Fenerbahçe han arribat abans un acord, no hi hauria cap problema en que Naní contestara d'ací una hora o demà. De fet, la informació que tenim és que el València no pensa que pugui arribar-ne en els pròxims minuts una resposta de Naní, al qual se li van a comunicar ara les condicions, ara parlarem d'elles, i de fet el València, a nivell institucional, segons hem pogut saber, no té previst cap comunicat oficial sobre Naní ni sobre cap altre futbolista. Què se li va proposar a Naní? Naní té una fitxa de 4 milions d'euros en Turquia. En el València se li va proposar un contracte de 3 anys a raó d'un milió menys, 3 milions d'euros, però se li proposa una quarta temporada opcional. Per tant, el que deixa de guanyar en pasta directa ho guanya amb la prolongació del contracte que l'ofereix a València. Bàsicament, aquestes són les condicions a les que Naní haurà de dir sí o no sobre l'oferta del València. I en el València es tenen moltes esperàncies que el jugador portuguès diga sí a aquesta oferta. El València, segons te l'imantès, té la absoluta certesa de l'acord amb Fenerbahce i només li falta la resposta que esperen positiva del futbolista, de Luis Naní, que des d'un primer moment ha mostrat el seu interès per vindre al València Club de Futbol. Per tant, no hi hauria cap problema en què Naní contestara passades les 12 de la nit. Encara que expire aquesta clàusula, l'acord que tenen València i Fenerbahce fa que Naní si diu si a les ofertes i a les condicions econòmiques que li ha proposat el club de Mestalla, serà el primer fillatge del València 2016-2017. Salva Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal? Manolo? buenas. Bueno, pues en aquesta tessitura estem pendents de Luis Aní, acabem de sentir que se cantava el seu gol en la Ràdio Nacional Portuguesa uh mm. -huh. i la tanda de penals eh, continua revaloritzant-se, per tant, el futbolista que va ser del València, un València que té acord amb el Fenerbahçe, a falta de xicotets detalls i a grans rasgos me diuen que l'acord ja fa més d'un dia que està abastat, que estan en el seu eh, país, està l'altre representant Luca Brasserini per acabar de tancar flecos, però que eh, és tan amistós eh, l'acord entre València i Fenerbahçe sembla que fins i tot eh, el Fenerbahçe ha arribat a un acord per a que València no pague de colp els 8 milions i mig d'euros de la clàusula, si més no que puga fer-ho en dos terminis. Sí, és el que lo que sorprèn respecte a l'operació, que al final de Fenerbahce, Manolo, no, no, no vulgui fer eh, ús d'aquesta clàusula que diu que avui bueno, pues, eh, caduca la clàusula, valga la redundància, de, de rescisió de, de Naní, l'actual, la de 8,5 milions eh, d'euros, i que automàticament demà el futbolista puga valdre més eh, diners. A partir d'ahir el, el Fenerbahce entenc que eh, o per una hàbil maniobra del València o per una hàbil eh, maniobra dels representants del, del futbolista eh, es queda a Naní al preu que avui caduca, és a dir, als 8,5 milions eh, d'euros, però a més, Manolo, l'entitat de, de Mestalla o el representant del, del futbolista, entenc que aquestes dades ja transcendiran conforme passen les, les hores, han aconseguit no pagar a tocateja, com es diu en castellà, i aquests 8,5 milions d'euros, sinó que, com acabes de destacar des de l'inici del programa, se puguen pagar en dos eh, terminis per tant, si a molta gent li pareixia una bona operació des del punt de vista eh, econòmic pagar 8,5 milions d'euros per eh, nani, suposo que encara li semblarà millor el fet de eh, pagar aquests 8,5 milions d'euros en dos, eh, en dos eh, terminis, no en un. Pues eh, estem molt pendents d'aquest futbolista que, com dèiem, eh, tindrà que contestar en les pròximes hores. No creguem que siga esta nit, perquè, com dèiem, ara a la nit tindrà que festejar amb els companys, dutxar-se, i si la zona mixta si vol parlar o si no vol parlar si parla Luis Naní estarem pendents per oferir la seva compareixença tenim punxada la senyal de Ràdio Renaixença però en un moment donat poder oferir-vos-la si parlara Luis Naní però crec que per això encara, fa, encara falten molts minuts de programa o sigui que calma i tranquil·litat i de qualsevol manera també tenim eh, els companys de Radio Renaixença en un moment donat, si se produirà alguna novetat important sobre Luis Aní, preparats per oferir-nos-la i entrar des de, bé des de França, bé des de Portugal, amb l'última hora de les declaracions que poguera haver fet el futbolista portuguès. 11 i 49, per tant, pendent i cobrint tots els flancs de la notícia Luis Aní en el València Club de Futbol, que és la notícia, com deia, que té ara mateix, que concita totes les virades en el València Club de Futbol que a més el València, com dèiem, és optimista al voltant del que, de les condicions que li va oferir a Luis Naní i de que el jugador poguera acceptar una volta. El València i el Fenerbahçe tenen un uh, acord per a que el futbolista puga ser futbolista del València Club de Futbol. No és l'únic nom del dia. Atenció al que vos anem a contar. Suso torna a ficar en marxa, ja ho contàvem ahir, en aquest interès que desvelaven que havia contat els companys de la cadena COPE del de, eh, el València Club de Futbol per Matías Craneviter, però Craneviter anirà al Sevilla, la història es traduís en que Suso ha tornat a posar en marxa l'operació mid-centre. I en aquesta operació mitcentre hi ha un nom. Amadou Diawara, novament. Atenció perquè avui Ricardo Vigón el director esportiu de la Lats, o un dels mandamassos de la, de la, del Bologna, com se vulguin dir, ha fet unes declaracions dient que les ofertes que arriben són insuficients, que la més concreta puga ser la del València Club de Futbol, però que no arriba a lo que ells volen. Bàsicament, ha vingut a dir que eh, menjarà i que tenia que estar més o menys agraït al Bologna eh, per eh, estar donant-li, diguem-ne, la bola que li estan donant al futbolista. Això ha fet esclatar la gent de Diaguarà, Daniele Piraino, que ha dit que és una autèntica falta de respecte que Suso García Pitarch ha intentat anar tres, a parlar tres voltes amb eh, el senyor Vigón, que no se li hagi rebut, que la millor oferta que té el Bologna és la del València, que el València és l'oferta més concreta i més ferma que té el conjunt de eh, italià, que és de 10 quilos més un bonus per possible transferència del jugador en un futur i a més a més el representant del futbolista visiblement enfadat ha dit que si tant el valora el Bologna com per a demanar entre 15 i 20 quilos per ell que li valoren també el seu perquè estan pagant-lo com a un jugador de regional 3.000 euros al mes diu el seu representant que està cobrant Diaguarà en el Bologna. Què ha fet el València? Agarrar un atajo. Anar, parar al jugador i, i dir-li Diaguarà, un quilate, com este, però un per cada any, contracte de 5 anys, i Diaguarà li ha dit al Bologna que juga en el Bologna tatía la coixa. Amb tot això, evidentment, no podem dir que el jugador està en rebeldia, però ja comença a pressionar ell i el seu entorn per a vindre al València Club de Futbol. El millor que podem fer és intentar afegir més dades a esta notícia. Per això anem a parlar amb el company de la ràdio italiana, de Radio Bologna 1, Alessandro Mosini. Alessandro, què tal? Bona nit, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Alessandro, eh, vas a preguntarle primero primer información eh, quina informació tenen al de Diarà. No so cuáles son las informaciones que hay su Diaguarà, eh, forso che siano applicati il giocatore e el suo rappresentante di accettare l'offerta eh, di, Valencia per, eh, per andare di, di Bologna. Sì, eh, tiene una buenísima oferta de Valencia, una oferta para cinco años. Eh, a un millón al año. Al año. Sí. Eh, es una oferta muy linda para el jugador, para el representante del jugador, que es muy satisfacto de la, de oferta de, Valencia. Eh, aquí ahora Diavara tiene un contrato de cuatro años a 70.000 mil euros al año, porque es el primero contrato, el, el contrato da joven, eh, cuando, cuando él estaba en el San Marino, el Bologna lo, lo, lo, lo ingaggiò. Sì. Eh, il Bologna eh, deve eh, adeguare il contratto di Diavarà da qualche mese. Eh, è offerto però una cifra molto inferiore al, al jugador, eh, mm -hmm. 300.000 300 euro all'anno per 4 anni. Eh, esto es el problema per, porque eh, el eh, jugador es muy tentado, es muy eh, convencido para la oferta de Valencia. El jugador, el representante del jugador ha dicho hoy al Bologna que quiere lugar en Valencia, quiere, quiere, quiere, quiere ir, quiere salir. Eh, el Bologna, el representante deportivo Riccardo Bigón de Bologna, hoy ha dicho que la oferta más concreta eh, es de Valencia, ma que es una oferta que no es bastante para el jugador. Eh, no, ha detto, no ha dicho ufficialmente cifra, ma eh, l'offerta di Valencia era di 10 milioni, eh, il Bologna quiere 15 milioni. Uh -huh. Eh, mm, si podria haver, eh, vaig a preguntar-li si pot ser que hi hagi un premi que també hagi pogut eh, enfadar eh, a l'entorn del jugador. Si podria haver un, un premi eh, per, per, questa, per questa stagione che era stato promeso para el giocatore, per Bologna? Eh, no, el jugador giocatore tiene, tiene, ancora el primero contrato. Esperaba, esperaba sperava, e ver un nuevo contrato. Más mhm. que trescientos mil eh, al año. l'anno, eh, perché, perché eh, del giocatore Daniele Piraino eh, dice se el club, valuta el giocatore o 15 millones, tiene que haber un salario bastante, no, no 300.000 euros, ma por, ejemplo, 600 eh, o, 500. Eh, la oferta de Valencia es una oferta muy linda, muy buena. El jugador now eh, está, está muy pronto para ir a Valencia, pero no está el acuerdo entre Bologna y Valencia. Em, la, la pregunta es, tú piensas que, van a preguntarle si piensa que el, Bologna seguir seguir. que el Bologna eh, puede ceder a la presión del jugador y de su representante eh, o, o, Bolonia es un, club fuerte per, eh, per les tibes. Eh, il, Bologna, il Bologna eh, ha un presidente, un chairman molto forte, eh, Joy Saputo, chairman dello Montreal Impact NMLS, è un, uh, uno dello, dello, dello hombres más, más, uh, eh, más ricco del mondo. Uh, però, però il jugador è un problema a, a hoy. Hoy es un problema perché, porque eh, el, el jugador tiene, tiene, tiene esta oferta de Valencia, el Bologna ha dicho que eh, non basta 10, eh, chiede almeno 15, almeno 15. Eh, nos próximos días, eh, mm, ahora está una, una, jornada muy importante perché Bigona ha detto che il jugador no está, el, el club non está obbligato a vendere il giocatore ma il giocatore e eh, il rappresentante Daniele Piraino a Oia hanno eh, ah, hanno rotto, sì. hanno rotto, non so come tradurvelo, hanno rotto sì, sì, per, perfettamente. E, eh, dopo, le parole di, dopo le parole di Bigon, quando Bigon ha detto abbiamo fatto un regalo al giocatore proponendogli un contratto più alto, un contratto con un salario più alto, eh, il rappresentante è stato molto duro, ha detto i regali si fanno al compleanno, se il club valuta il giocatore 15 o 20 milioni mi aspetto una proposta di ingaggio dal giocatore che viene considerato 15-20 milioni. Ajá, Eh, a preguntar si finalmente las ofertas que se parlaven del Nápoles y de Roma son inferiores a les de Valencia Eh, fin, eh, infine, eh, ¿ofre Napoli y Roma sembrano es ser inferior a Quelli de Valencia? Sí, creo que sí, creo que sí. Mm, Napoli está en un momento bastante complicado porque <laughs> eh, dos días, dos días algo, el hermano de Higuaín eh, declaraciones contra De Laurentiis, está un, un grosso problema <laughs> con, con, primero a que resolver. eh, Yavarà eh, piace al Napoli, piace alla Roma, però, però la sofferta eh, anche, per il club, anche per il club, anche per il Bologna sono similari eh, alla, alla, cifra, alla cifra di Valencia. Tant'è che oggi Bigon ha detto che l'offerta más concreta è stata quella del Valencia, però non era bastante. Mm -hmm. eh, pensa que anem a preguntar-li si pensa que això pot resoldre's en poc de temps o, o anem per a llarg eh, eh, si, eh, pensa che questo può essere deciso in, in tempi brevi o, o lungo? Eh, io credo che la prossima settimana è una, settimana, è una semana muy importante perché il 10 luglio il Bologna parte per il ritiro, il ritiro vero e proprio, il ritiro in montagna in Trentino Alto Adige a Castelrotto e secondo me per quel giorno, il giorno in cui il Bologna parte, il 10 di luglio, il problema gli avrà che, che, che essere risolto perché ah. eh, po- po- po- può, ess- può, essere un problema, può essere un problema per tutto il gruppo, sicuramente dopo oggi rischia di essere un problema che va risolto probabilmente in tempi brevi. Per tant, aquest 10 de juliol sembla com a eh, data tope o, o, o que és, una, és un primer deadline en el qual podem esperar que pugui resoldre's alguna cosa perquè Bologna vol anar a, a la seva concentració ja eh, més pròpia, més fora de Bologna, amb este problema eh, ja resolt. Eh, perfecto, Alessandro. Grazie mille. Grazie a voi, buonanotte, a presto. Pues eh, les paroles del company de la ràdio italiana, de Alessandro eh, Massini, que diu eh, que el la data clau, atenció a això, no sé si has sentit, Salva, l'entrevista que hem mantès amb el company de, de la ràdio de Bologna, amb uh mm. -huh. Alessandro Mossini, que diu que la data clau pot ser el 10 de juliol, perquè ell se'n va d'estaix fora d'Itàlia, el conjunt del Bologna, i ja volen tindre resolt el futur de Diaguarà, que és evident que pren un altre rumb després de les paraules d'avui del seu representant. crec que hem perdut aquesta comunicació amb el company Salva Folgado eh, eh, en efecte el company com vos dia Alessandro Mossini de la ràdio de, de Bologna eh, hem perdut la comunicació amb Salva, no sé si la podem reprendre eh, ens ha dit que el 10 de juliol és la data clau per a que va, el Bologna vol o pot ser una de les dates claus abans de la qual el Bologna vol tindre resolta, resolta el futur d'Amadou Diaguarà i vol tindre-lo resolt perquè se'n van fora, se'n van d'estaix i per tant volen eh, tindre el futur de Diaguarà resolt. Un futur que, com dèiem, pren un altre color després de les paraules del seu representant, queixant-se del tracte del Bologna i pren un altre color després també, en este cas, que el mateix futbolista eh, es tinga clar que l'oferta del València és la que li fa goig per a vendre la Lliga Espanyola, Salva. Sí, ho acabes de comentar, Manolo, hi ha un detall eh, fonamental, i és que el futbolista ja s'ha descarat, eh, el seu representant, i que el futbolista pues ja ha escollit entre totes les ofertes que, que podia manejar o que, o que maneja Roma, Nàpols, eh, etc. pues Ah, s'ha decidit per escollir l'oferta del València. A partir d'ahir pues, eh, l'escenari canvia, l'escenari és eh, diferent i la pressió del futbolista pot provocar i s'aixida cap, al, cap al València. A més, el detall del, del sou, si és cert, respecte del que eh, percibís el futbolista en el Bologna i el que li ofrece el, el València... Ojo, Salva, que Daniel Piraino, que és el seu representant, diu que estan pagant-li 3.000 euros al mes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí per això, per això te dic no, que sí és cert... Clar, quan, quan el xicó no haurà vist un quilo a l'any s'haurà tornat boig. Sí, efectivament, pues, eh, bueno, pues tot això, Manolo, canvia, canvia la història, canvia la, la cosa i, evidentment, entrem una, en un altre escenari on el futbolista se descara i on el futbolista pressiona i a partir d'ahir pues eh, veurem si el València pot comptar amb un mig centre pues que jo ho vaig dir l'altre dia, no sé si la setmana passada, en una tertúlia o en un, o en un programa, no recordo, però a mi m'han parlat de meravelles d'este d'este futbolista. Uh -huh. eh, evidentment, eh, un futbolista amb el qual en efecte s'ha fixat el València, del qual ens parlen molt bé, i un futbolista en el qual el València pues, ha reactivat aquesta operació se podria dir salvar que agarrant un atajo. Vull dir, és evident que Suso ho ha intentat per tres voltes, que com ho ha dit el representant del futbolista, Daniel Piraino, en aquestes eh, declaracions a Chero 51, Itàlia, i ha dit que són tres voltes les que ho ha intentat García Pitas i pràcticament li han pegat en la porta en els nassos. Tot i això, eh, malauradament per al Bologna i afortunadament per al València, li dolga o, li dolga, o no li dolga al Bologna, la millor oferta, la més concreta que té el Bologna sobre la taula, continua sent l'oferta de 10 quilos més un bonus del València. Sí, evidentment la millor oferta és la del, és la del València, però el conjunt italià, ser, evidentment, molt treure més eh, profit econòmic al futbolista que sap que no va poder mantenir-lo massa temps més la seva, en la seva plantilla. Veurem, Manolo, que és el que corre, però tot això canvia, canvia la cosa i jo crec que de forma radical símbols del, del València. Sí, evidentment que, que ho canvia i de quina manera, eh? i de quina manera el València reactiva l'opció Diawara, en este cas, eh, després, eh, com dèiem, deixes declaracions del seu representant de Daniele Piraino, eh, pràcticament eh, trencant relacions, com ens ha contat el company de la ràdio italiana, amb el Bologna, tal com ens ha dit el company Alessandro Mosini, el qual eh, és de la ràdio de Bologna, de la ràdio d'allà, i està molt... Eh, informat de l'última hora, per això ens ha donat una dada nova, dada que afegim, 10 de juliol, el Bologna partís de pretemporada i, per tant, el conjunt eh, eh bolognès i, sobretot, eh, l'entorn del Bologna estima que per aquesta data el Bologna voldrà tindre eh, tancada i clara la xifra, o en este cas la, el futur de Diaguarà, tenint en compte que el futbolista ja ha dit, com diria que per activa i per passiva, que no vol continuar en el Bologna tenint en compte el contracte que li posa damunt de la taula el València Club de Futbol. Del tema de eh, André Gómez no hi ha cap novetat. És a dir, continua tot igual, continuen des de Barcelona parlant d'un interès per al futbolista, però en xifres que no ens quadren amb eh, eh, el que està demanant el València i amb el, la clàusula de rescisió eh, que no la tenim confirmada. Jo ho dia ahir, Salva, no sé si te recordes, que jo no tinc cap confirmació oficial de que la clàusula d'Andrés siguen de cent i pico quilos, com s'està diguent per ahir, perquè se va dir que se li volia posar aquesta clàusula quan se li va fer el contracte definitiu, perquè passava de cedit a comprat per el València, però en cap moment eh, el València va reconèixer o va eh, oficialitzar que la clàusula fora aquesta, però si està demanant 60 o 65 milions d'euros, és evident que la clàusula està per damunt d'aquest preu. Sí, sí, sí, no, no, ja, ja sempre, hi ha cert oscurantisme, ho hem parlat molt de voltes, Manolo, respecte a, a la quantia de la clàusula d'André. És cert que en, que en un moment se va especular amb que el València volia posar-li una, una clàusula de, superior als 100 milions eh, d'euros o que rondara aquesta quantitat, però evidentment jo tampoc tinc constància de que la clàusula d'André eh, siga aquesta. De fet, efectivament, si el que els mitjans de comunicació especulen respecte a que el preu mm, pel que podria eixir André Gómez del València per a, per a jugar en Itàlia o per a jugar en el United la pròxima temporada és de 60, 65 milions d'euros, pues, evidentment, Manolo, eh, la clàusula d'André serà superior als 50, però serà inferior als 100 milions d'euros. Però bueno, és una de les coses que el València mai ha deixat eh, clares, no? des que va arribar eh, André, quina és la quantia de la seva clàusula de, de recessió, però bueno, com acabes de comentar, no hi ha massa, massa eh, moviments respecte a André. Bueno, pues eh, respecte a André no hi ha moviments. La setmana passada, si en recordeu, el nostre contertuli Paco Gisbert, eh, que té molta relació amb alguns companys de la premsa del Barcelona, eh, concretament eh, amb els companys del diari Esport, ens sorprenia parlant de la familiaritat amb la qual en Barcelona començava a vincular-se el nom de Jo Cancelo amb el del Futbol Club Barcelona una volta eh, Dani Alves és jugador ja de la Juventus de Torí sobre el tema de Joao hi havia algun rumor que el PSG, al qual acaba d'arribar una Emery, poguera estar interessat en la seva contractació. Avui en l'equip és la informació que Paris Saint-Germain es retira d'esta història perquè pensa que darrere de jo Cancelo està la ferma intenció del Barça de contractar-lo per 25 milions d'euros. Recordem que el València el va comprar l'estiu passat per 15. Què volem dir-vos amb això? Que l'assumpte encara no ha esclatat, però que no pergueu de vista la possible relació Futbol Club barcelona jo Cancelo. Salva. Sí, efectivament, Manolo. De fet, la premsa catalana ja ve especulant també el nom de, de Joao Cancelo des de fa mesos com a futurible per al lateral dreta del, del València. A partir d'ahir, pues, eh, el Barça, Manolo, ja ha tancat la incorporació d'un central, que és eh, un Titi. Era la prioritat respecte a la parcel·la eh, defensiva, reforçar l'eix eh, central i automàticament el Barça, després de firmar el central, va buscar un lateral dreta en el mercat i un futbolista ben col·locat per a reforçar la plantilla del, del Barça en el lateral el dret de la pròxima nada i estan totes les quinieles de futures del Barça és, és jo Cancelo. Hi ha més candidats perquè el Barça tampoc s'oblida de Marquinhos, porta moltes temporades, molts estiusos el Barça tractant d'incorporar a Marquinhos, que pot actuar com a lateral i que pot actuar com a, com a central, però Joao Cancelo està en la llista de futuribles del, del Barça i jo tampoc perdria de vista pues, eh, la possibilitat d'una eixida de, de Cancelo este estiu, perquè és un de futbolistes, a més que el València també, pues, pot, fer, pot fer caixa. En efecte, és que pot fer caixa i com ja mos diguen en la setmana passada, informació que ja vos donen la setmana passada, que comencen a vincular-se de manera prou directa amb el futur del conjunt català. De moment no hi ha oferta sobre la taula, és la realitat, però en Barcelona sona cada volta amb més força el nom de Jo Cancelo. La quantitat, segons desvela avui el diari L'Equip, seria de 25 milions d'euros, ja que recordar que el València el va comprar l'any passat per 15 milions al dorsal número 2 a la tela dreta que ara mateix eh, visita el València procedent del Benfica ahir vos dèiem i avui vos tornem a remarcar igual que parlem de Naní molt a prop igual que parlem de la via d'Iaguarà reoberta <coughs> cada volta preocupa més en el València que el fet de no donar eixida a cap dels transferibles. Cada volta hi ha més intranquil·litat al voltant de la circumstància que està bloquejant la plantilla de tal manera que si el València té el sí definitiu de Luis Naní, el podrà fitxar, però no el podrà inscriure mentre no isquen futbolistes perquè la fitxa de Luis Naní o de qui vinguera excediria el tope salarial de la plantilla. El València ja comença a preguntar als representants dels seus transferibles si tenen alguna cosa i de moment la resposta és no. Ojo. Situació que preocupa i que conforme van passant les hores i van passant els dies ja estem a quatre dies que el València torna a la feina, cada volta salva preocupa d'una manera més profunda. Sí, preocupa perquè a més eh, Manolo València acaba de fer un, o va fer un desembolsament econòmic important amb eh, aquests 8,5 milions eh, d'euros, encara que paguen dos terminis per, eh, per Naní, però a més Naní té una fitxa alta, té una fitxa eh, important i el València té en compte aquest estiu i de quina forma pues, eh, allò del fair play financer, eh, etc. És a dir, excepte que l'IM eh, costeixi personalment i introduïsca una nova injecció econòmica per a comprar eh, Naní, pues el València Manolo necessita pues, eh, buidar futbolistes del seu vestidor. Evidentment, li agradaria cuidar el vestidor de futbolistes que considera prescindibles, però a partir d'ahir és molt complicat que el València puga retindre a tots els futbolistes que considera imprescindibles. Parlem de Cancelo, parlem d'André, parlem de, de Mustafi, inclús de, de Alves. Però sí que és cert, Manolo, que el València, com que no pot col·locar als Abdenur, Aderlan, eh, Piatti, Rodrigo de Paul, etcétera, etcétera, pues eh, Suso va dir allò que va dir mm, en el moment pràcticament arrencaven les vacances, en la roda de premsa de presentació de Llestaran, de que bueno, pues, s'anava a produir una revolució en la, en la plantilla, deixant d'entreure que molts futbolistes l'havien d'abandonar i encara pues, cap futbolista ha de ser la plantilla de València, pues és cert, Manolo, que hi ha cert nerviosisme i certa intranquil·litat, perquè a més, i ho venim comptant des de, eh, des de, fa, des de, fa, des de la setmana passada, no? la pròxima setmana arranca la pretemporada i el València va tindre allà un estoc important de, de futbolistes. Certament, hi un estoc important que imagine haurà eh, sigut abordada aquesta situació en la reunió que este matí en Paterna ha mantingut Pago i estarà amb tot el seu cos tècnic, amb César Sánchez, amb David Caneda i amb José Manuel Chotorena, ja retornat de l'Eurocopa. Per cert, veurem quin és el futur de José Manuel Chotorena perquè ja s'ha confirmat que eh, a, 30 de, a 31 de juliol Vicente del Bosque deixa de ser el seleccionador, encara que Chotorena ha sigut home de confiança de quasi tots els seleccionadors en l'equip espanyol, però eh, eh, hi haurà que veure quin és el seu futur. De qualsevol manera, el que sí sabem és que Chotorena estarà en el cos tècnic de Paco Allestaran per a abordar Eh, la temporada vinent i que lògicament tindran que abordar-la baix eh, este síndrome de l'overbooking en la plantilla. Ja comencen les reunions cada volta més fortes i més intenses, Salva, perquè és que el dilluns 4 de juliol està ahí i comença la feina. Sí, ya comentar, el Manolo, que la plana major de, de Meriton també estava ja a València, o que, bueno, pues estava a Quincó, que en breu arribaria eh, l'Aijun, ja hi ha activitat, Manolo, en les mm. oficines, també hi ha activitat en la ciutat esportiva de Paterna, és normal, les vacances per als eh, professionals de les oficines i també per als eh, del, de la ciutat esportiva de Paterna pues, ja, han, ja han finalitzat i a partir d'ahir pues, ja va arrencar a començar una nova temporada. És normal que els eh, d'oficines estiguin a l'oficina, en els despatxos, en la seu del València, en la seu social, i que els tècnics treballen en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. molt, molt que trabajar, la pretemporada pues, eh, ahora es hores d'ara comença a planificarse comienza comença a, eh, a a més en el Valencia eh, Manol, un problema al que acabem d'al·ludir, i y que eh, de eh, futbolistas a menos que pues, eh, no se conta y a menos que se sobra con va... Teníem alguna xicoteta... La próxima semana quan arranqui la, la pretemporada... Tenemos algún chico de problema en la teva comunicació, Salva, buscar una millor ubicació. Mentre tant, me comuniquen que en Radio Renaixença de Portugal está a punto de hablar Luis Nani, el jugador portugués que puede vendre el Valencia contra el fútbol. A veure si diu alguna cosa del Valencia. Nani, um dos principais jogadores desta en este Euro 2016. Queremos ganar, ganhar, más importante es ganar y estamos en un buen camino. aprender a trabalhar bem, tudo aquilo que, que temos, eh, temos pensado, tudo aquilo que temos que era, uh, que era objetivos, temos vindo a alcançar queremos mais e sabemos que ainda há muito trabalho pela frente, adversários muito fortes e temos que descansar bem agora e nos preparar da mesma maneira que, que temos vindo nos preparar para estes, estes, últimos jogos. Com cinco jogos num tão curto período de tempo, ainda para mais com dois prolongamentos em cima, neste caso ainda as emoções dos penaltis, uh, uh, fisicamente como é que está a seleção portuguesa? Neste momento, eh, logo a seguir ao jogo, estamos, estamos de rastro, estamos cansados, mas muito felizes. Uh, mas agora temos tempo para descansar, temos tempo para recuperar, isso é que é o mais importante e vamos ver é o que vamos fazer tentar recuperar da melhor maneira porque temos mais uma final para disputar. País de Gales ou Bélgica? É, não, isto, acho que não há, não há que escolher. Acho que, que nos, nós temos que preparar bem a nossa equipa, é o mais importante. E seja quem for que nos, nos calhar, temos que encarar da mesma maneira, com o mesmo objetivo, uh, para tentar ganhar. O modo que foi dado pelo Fernando Santos antes do europeu começar, de ganhar o euro, está cada vez mais próximo. Né? Cada vez acreditam mais também vocês. Sim, nós sempre acreditamos. Nós, uh, eu acho que é essa crença que nos tem levado até onde temos, temos chegado e é isso que temos que continuar a fazer, temos que continuar não acreditar, porque tudo é possível. Muito obrigado. Nanino. Bueno, pues eh, les paraules de Luis Nani no ha parlat del València. La notícia és que no hi ha notícia. Vull dir que no... Ni el periodista li ha preguntat pel València, li ha preguntat tu per la selecció, el jugador també ha parlat per la selecció, ha parlat dels objectius amb l'equip nacional. Eh, hem pogut sentir Luis Nani, 12 i 16, comunicació en directe amb els companys de Ràdio Renaixença de Portugal, pen pendents de... Eh, i presents en la concentració de la selecció portuguesa que acaba d'accedir a les semifinals de la Euro 2016. Sala, perdona, t'havíem tallat, estaves parlant del tema de l'overbooking i de l'arribada a València de la gent de Meriton. Sí, però bueno, bueno, te deia que, que a València li haguera agradat que en el moment d'arrenque la, la próxima semana, la pretemporada, no tindres estocatge de, de futbolistes. A partir d'ahir és normal que hi hagi reunions en les instal·lacions de, de Paterra tractant de resoldre este, este problema, que ja veurem com es resol, Manolo, i fonamentalment també pues, eh, tancant els últims eh, detalls per a perfilar tota la, la pretemporada. Perfecte, tanquem de moment la informació del València Club de Futbol. Ara continuem amb tu, Salva. Eh, mentre tant anem a parlar del Llevant Unió Esportiva. El Llevant ja té el seu primer fitxatge, així no hi ha que esperar. Nacho Insa, Ignacio Insa Puigues, natural de Cosentaina, en Alacant, nascut el 9 de juny del 86, 29 tacos per tant per al futbolista que fitxa el Llevant Unió Esportiva, que a falta de superar lògicament el reconeixement mèdic per dos temporades ha estat en guany l'Alcorcón i ha jugat 35 partits i ha fet dos gols i abans d'això va vestir la samarreta del Saragossa, del Celta, del Villarreal i del València i en la campanya 2013-2014 va tindre una experiència fora d'Espanya en el Analiasport, Antaliasport perdó, de Turquia. Nacho Insa ha jugat 20 partits en primera divisió amb València Club de Futbol, Villarreal i Celta de Vigo i més de 200 partits en segona divisió categoria en la qual ha anotat 8 gols. Un fitxatge per al centre del camp del Llevant Unió esportiva. A més, no és l'única notícia en el llevant Unió Esportiva, que també vull donar a conèixer el seu nou organigrama de categories inferiors. José Hernández se'n va a l'Atlético Llevant, amb Andrés Pardo en l'àrea de captació. David Salaver continua en el futbol base, és a dir, del juvenil cap B cap avall. David Llopis en l'àrea de psicologia, José Manzanera en captació, Joaquín Navarro i Sergio González en futbol Witty i en C, i Rosa Castillo continua sent l'encarregada de l'àrea del futbol femení. 12 de la nit i 18 minuts, Avui sí, ui ha tornat a haver Eurocopa. En Portugal ja en les semifinals, empata amb el marcador, als penals guanya Portugal, que ha transformat els 5 per 4 de Portugal, mentre que demà viurem un Gales-Bèlgica, però Portugal sense convèncer a ningú, la realitat és que ja estan semis d'esta Eurocopa, el qual ha alçat no poques crítiques. Pablo Leiva, què tal? Molt bona nit. Què tal? Buenas noches. Bueno, pues empat a un, se quedem de Polònia amb alguns detalls que ens ha deixat alguns jugadors com eh, tu anaves apuntant-nos des de que arrencà el torneig, amb eh, Ixe Kapuzka, amb Milik, bueno, Lewandowski, que per fi ha vist, ha vist porta, era evidente que Lewandowski podía no podía ganar sense, de la sense, sense marcar. Eso sí, se va a Portugal, perdón, se va a Polonia y Portugal, sense fer del de l'altre ya semis. Sí, eh, no ha ganado un partido en toda la Euro. Eh, ganó en la prórroga. De 90 minutos no, uno en la prórroga sí. Correcto, en, la prórroga y en los penaltis, en octavos y en cuartos, pero no ha ganado un partido en toda la Eurocopa. A mí me sorprende que Portugal llegue a semifinales, no me ha gustado nada su torneo, creo que Polonia merecía eh, pasar a semifinales, sobre todo por, la propuesta. Creo que el orden táctico y, eh, determinados futbolistas a nivel individual me han gustado bastante. Creo que, Milik ha crecido mucho como futbolista, como comentabas. Lewandowski por fin ha marcado. Y luego jugadores que, descubrimos prácticamente, porque en el centro del campo, por ejemplo, Masinski ha hecho un fantástico torneo al lado de Krizoviak y, y veremos a ver dónde llegan estos futbolistas. Al final, Polonia tiene, tiene una buena cantera, están haciendo las cosas bien y un ejemplo más es Kapustka, uno de, los, de los futbolistas que mejor sabor de boca han dejado en esta Eurocopa. Em, si te preguntara qué me puedes destacar de Portugal, ¿Serías capaz de decirme alguna? Yo ahora, Mateo, sabría decirte alguna cosa de Portugal. Pues hoy eh, destacar Renato Sánchez, el primer partido del torneo en el que un jugador de Portugal da una exhibición individual. Creo que a nivel físico y a nivel de, tirar hacia adelante al equipo con solo 18 años. Yo sinceramente creo que es un jugador que todavía está sobrevalorado, creo que lo que se ha pagado por un jugador que en octubre todavía no había debutado en una primera división de un país es exagerado, pero sí que es un futbolista que ilusiona y mucho y veremos con Ancelotti cómo lo hace. Hoy lo, más rescatable de, Portugal. Uh Y de I un eh, partido entre Bèlgica y Gales. ¿Qué podemos esperar? Pues eh, si Hazard está al nivel de octavos de final, creo que Gales no tiene ninguna opción. Creo que la posición de, Kevin De Bruyne, eh, que empezó el torneo en una banda y, le pasaron a, la media punta en un 4-2-3-1 justo detrás de Lukaku, es lo que más ha beneficiado a, que Bélgica evolucione ha ido de menos a más en el torneo. Parece que se ha quitado la presión de que era una de, las selecciones que tenía que gustar sí o sí y poco a poco lo está haciendo. Y, en Gales, pues eh, sobre todo el, orden que tienen es fantástico. Yo sus dos primeros partidos me partieron muy malos en este torneo, pero poco a poco me ha ido enganchando. Creo que, tienen jugadores que lo están haciendo bien. Por ejemplo, Leslie eh, en el centro del campo está colaborando mucho y ha sido una de las grandes sorpresas. Y Genesi, el portero, el portero de Gales, también es un, es un fantástico portero. Ciertamente. ¿Alguna cosa más que dicen en el tintero? Pues eh, creo que no, que la Euro avanza y todavía no tenemos una exhibición brutal de una selección, que es algo, es algo extraño. Veremos a ver si, mañana sucede. ¿Te atreves a decir yo no, eh, de algún equipo al que ves en mes números que altres espera ser campeón? Yo como a Alemania, Alemania, pero es que Alemania davant Italia, generalmente siempre es vara. Sí, yo normalmente cuando alguien dice una selección la suele pifiar, pero la sensación que tengo es que, que si Italia está bien se lleva el torneo. Perfecto. Pablo, una basada bien fuerte y gracias por toda la temporada. A vosotros, muchas gracias. 12 y 22, tanquem la primera para la informativa y entrem en el terreno del debate de la tertulia y del análisis. 97 nit. La tertúlia. 12 de la nit i 24 minuts. Vos recorde la pregunta que estem fent en el Twitter esta nit. On ubicaria una nit jugant amb el València? Per esquerra, per dreta, per darrere del punt. És la pregunta que fem. Ha hagut compte que no anem a dir que ho donem per fet, però contem que eh, només falta el sí del futbolista, ara repassarem les condicions. Eh, abans eh, continua nosaltres de la primera part del programa Salva Folgado i s'afegeix ja a la tertúlia el nostre company de Levante Mercantil Valenciano, Pedro Valero. Hola, Pedro, què tal? Bona nit. Què tal, com esteu? Com estàs tu? Molt bé. T'has ja... dormit molt en el Portugal-Polònia? No, home, al final amb els penaltis no, però sí que però ha hagut sí, un moment... Encara sí. que no ha sigut el, pitjor, el pitjor partit de l'Eurocopa, no, no ha sigut el pitjor. Jo el pitjor partit de l'Eurocopa... El Gales-Irlanda del Norte va ser dur, I se eh? va ser, va ser dur. complicat de mastegar. Sí sí sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí, Però bueno, avui hi ha hagut alguns ratos que sí que està bé i estava l'atracció de, de Nani, si uh -huh. és que se pronuncia així. Se pronuncia així. I, i se jo crec que sí que n'hi havia ganes. Els comentaristes portuguesos cantar el gol de la neta de penal, l'hem vist en directe. La tira, la tira molt bé el penalti. La tira molt bé, per cert. I sí, bueno, jo ja tenia confirmat per part d'un company de Portugal que va trobar fa molts anys, que era Nani, perquè jo vaig, dir, Nani. li vaig preguntar per Nani i diu, no, no, Nani, dic, pues vale, Nani. Però sí, ara ja hem tingut la confirmació definitiva. Sentit pues jo crec que això, amb això eh, el partit ja tenia prou al·licients i, i m'ha agradat, eh? A mi m'ha agradat Nani. No sé si després ho parlarem i tal, però jo crec que, no sé, l'he vist, vist bé de veres que és un jugador que, bueno, que, que no arriba a ser mai el crack que s'esperava que fora. I jo que... crec que més enllà de la seva inconstància que la tinguda, la seva irregularitat que la tinguda, també aquesta comparança constant amb Cristiano Ronaldo per anar al United jo crec que eh, també pesa molt. I és que jo estava mirant a Quaresma, que Quaresma jo recorde quan el fitxar al Barça que, que semblava que anava a ser el nou Figo i tal, i se va quedar a mitjà camí i ara sembla que ha ressuscitat, sí, ha, ha tornat ara a ser eh, un jugador important. Però bueno, bé, jo crec que en ganes d'Eurocopa, eh? jo que tinc ganes de veure els partits estos forts d'Alemanya, d'Itàlia, sentia la Leiva que deia que Itàlia té possibilitats, jo també ho crec, crec que Itàlia està, no sé, han aconseguit fer un equip fort, i en ganes, en ganes de, de parlar de futbol. I esa copia italiana del Cholo Simeone, que és Antonio Conte, Sí, eh? eh? també, sí, sí, sí, és el perfil. És, és el, el perfil, perfil és entrenador, Amet, anem a dir-ho, tribunero, perquè li, li, li encanta ser tribunero. tribunero i, ja... Exigent amb els seus... A mira la grada i tal. Sí, a mi, quan sí, no sí. mira la grada, o sea, però ¿En què estarà pensant aquest tio per mirar la grada? El Cholo li encanta. El Cholo sempre que la cosa sí, va mal i sí, tal, sí, se sí. tira ahí al frente Atleti Damunt. això ho feia també molt Johan Cruyff i és un dels, dels mites de, de molts, eh? Sí, sí, pot ser, meu pot inclòs, ser. eh? Meu inclòs. Pot eh? Sabia on desmanejar també l'altre futbol que forma part també del, del, del futbol. Folgado, estàs per ahí? Sí, sí, sí, estic quasi Antonio Conte no és còpia de, no és còpia de Simeone, eh? Antonio Conte sempre ha tingut aquest caràcter. És cert que la camisa negra i amb els gestos a molta gent li recorda a Simeone, però bueno, eh, Conte també és, eh, és casa part en, està, en, està entre Mourinho Italià. i Simeone. Sí, sí, però bueno, este és un entrenador que abans d'anar-se'n eh, cap a la selecció va guanyar tres voltes seguides l'escudito amb la, amb la Juve, no? i és el, diuen que és el gran constructor de l'actual Juve, que, que posteriorment pues, eh, ha heretat el nou, el nou tècnic, perquè bueno, que vull dir que, que sí, que li, li té certa semblança, i a mi també mm. me recorda a Simeone, però igual és Simeone qui li sembla a Antonio Conte, però bueno, sí que són dos, dos tècnics molt, molt preguts. Per cert, ara entrarem en el tema de Luis Naní, de Diaguara i del València Club de Futbol, però abans, ja que aprofite que hem arrencat per l'Euro, és normal, l'Euro, vull dir, eh, es, que, es que mola, es que l'euro mola. Vull dir, jo, jo entenc que al oient tipo d'este programa el que importa són les notícies del València i no anem a deixar-li orfe de notícies i de comentar el, tota la informació, que és moltíssima, que vos hem donat en la primera part del programa, però és que l'euro mola. Vull dir, a mi aquests tornejos me mola, me, sempre m'han posat, me, me posen, me molen molt i a mi un torneig com l'euro me mola eh, mm, eh, ara que Vicente del Bosque està a l'hora en Onda Cero en la Copa i en la SER... És espectacular, això, eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <laughs> és espectacular. Encara que capacitat... diuen que de veritat està en la SER perquè avui s'ha acomiadat de la Morena. Eh, avui s'ha acomiadat molta gent. S'ha acomiadat Marilo Montero, s'ha acomiadat de la Morena, nosaltres acomiadat perquè seran de vacances, s'ha acomiadat molta gent, però avui així del Bosque no està. Però <laughs> us pregunte, eh, eh, eh, què vos sembla que ell ja, ja al més públicament, jo crec que no sé què de veus, que a 31 de juliol deixa de ser seleccionador espanyol? Jo crec que el moment era Brasil, el momento era Brasil y no ahora. Eh, el, momento era, la Confederación del 2013. No, bueno, pero ahí... Yo creo que la Confederación se encara tenía crédito y bueno, arriba a la final de la Confederación, si venía de guañar la Eurocopa. Es de ver que cuando un, un seleccionador, en este caso del Bosque, guaña un Mundial, eh, se guaña pues eso, el derecho a equivocarse o el, derecho de, tornar a intentar y fallar y no pasar res. Pero yo creo que en Brasil se de que ya el ciclo estaba agotado eh, s'ha volgut creure en algo que tots veiem que no funcionava, s'ha volgut bueno, creure no, que l'equip... No, tots, no tots veiem que no funcionava. Bueno, jo crec que, que estava clar que Espanya no estava al nivell que, que tots esperàvem o, o que eh, havia estat en els últims anys. Jo crec que la columna vertebral Casillas, Puyol, Xavi, Villa eh, ara s'adonarem a compte de, de lo que era això, eh, que no, no, no és tan fàcil que això se pugui repetir, nivell, perquè Tiago, Tiago no és Xavi, Sergio Ramos no és Puyol, De Gea no és Casillas, Obli, Morata no és Villa i, i jo crec que el moment era, era Brasil també crec que la sobreprotecció Del Bosque, que sembla que si critiques a Del Bosque eres, no sé, un antipatriota o que, no Correcte. sé, que vols ser mal per a Espanya no, i tal... Sembla com si una crítica esportiva al moment de Exacte. la selecció i a la tasca de Del Bosque en els últims anys intentara llevar-li mèrits a lo que ha aconseguit, Exacte. que és impossible llevar-li mèrits a un tio que ha aconseguit un euro i un mundial. Per molt que fos una tasca continuista, ole, estava molt ben feta. no es fácil guanyar un Eurocopa i un Mundial. Pero sembra con que posar un pero del bosque o dir no me agrada la lista que ha o no agrada cómo está gestionando el, Sembra que, eso, eh, antipatriota, hater, porofolocalista. <laughs> Yo creo que eso le ha, ningún mal incluso a Del Bosque, sobre protección mediática, de que no se puede criticar de lo que fa Del Bosque, porque todo lo que fa tiene un sentido... jo crec que s'ha equivocat. S'ha equivocat en la llista, en els plantejaments dels, dels partits, en no rotar els, els jugadors, perquè els espanyols han arribat molt cascats a l'Eurocopa. Físicament estan tots molt cascats. i Iniesta ha sigut un, un exemple, o Busquets també. I, i ja està, i era, era ja... Vamos, eh, no, no, no se sostenia més. Jo crec que el problema ara va estar en qui va agarrar, agafar el relleu, perquè si va ser eh, Joaquín Caparrós, bueno, no sé, jo tingués meus dubtes de, de Caparrós. Ojalà siga ell, que li vaig tot a, molt bé, però... A mi la llista... Tinc molts dubtes. I és que és, el, le pitjor és que, segons me diuen, Caparrós no sé perquè és molt amic de, de Villar, molt amic de Villar. No per, per seus, eh, la seva capacitat, sinó perquè és a molt amic. A mi que Caparrós en un moment donat és un entrenador que m'ha agradat molt i que després de passar per llevant molta gent me parla malament d'ell. Jo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no amague una cosa ni amague l'altra. I, I en Granada pregunta. Vale. En, terrible, en Granada no, pregunta. Terrible. Eh, és, és, cert, és cert, correcte, que en si la llista que s'ha manejat de possibles seleccionadors és un xiste. Uf. Vull dir, Lopetegui, que l'han tirat a pataes del Porto. Vull dir, el més destacat que ha fet Lopetegui en sa vida és agarrar una torba en directe en la sexta. a veure si m'estic enganyant. Paco Gémez, Bueno, pero Paco Gémez sí que casaría, Paco no? Ya sé que Paco Gémez te molche eh, adeptos. Yo ya ja lo que que Contame una cosa, Manolo. Sí. Continua dient noms porque yo creo que Paco Gémez es el mejor nom de Isaterna. Sí, sí. Seguro, eh? Yo estoy Segur, enfolgado. Eh. Mitchell. Continua <laughs> Mitchell. Suena Mitchell. Mitchell. Mitchell. Jo, Michel, també, amb tots els respectes, ara que estem així en plan tal, ah, escolta, el dia que vingui cosa al camp del Llevant i que hi hagué 3-0 en el camp del Llevant, i eh, és que riguense, ja és dir, este tio... que Mitchell pudiera arribar a la selecció nacional és com agarrar un butanero i fer-lo director general de Segur. és una broma de mal gust. Bueno, bueno, en el futbol mai se sap. Igual te fiques, a Michel i és campió d'Europa. No ho saps. Això no ho sap mai. Però, va veure, Michel quin va cachete. I cap arròs al final, d'aixòs quatre que estan sonant, a mi Caparro és el que més me desagrada, però, no, però a mi Paco però... Gémez jo entenc que no m'agrada. I, I també entenc que la gent que hagi Manolo, parlat en el Llevant i tal... Que en Espanya està estat Iñaki Saez, eh, entrenador. Clar, és el problema. No, la selecció se planteja un seleccionador que no tinga contracte en vigor. Si és que l'única volta que la selecciona per un seleccionador en contracte en vigor acabaixin bé, que Luis Aragonés que el traque de Mallorca. Jo sé que Caparrós, quan eh, negociaven el llevaven la renovació, que al final no va ser renovació i se'n va anar al Granada, eh? dins de les clàusules famoses que sí, sembla que van ser... Estava la de la selecció. Ella pensava que podia arribar a aquest moment perquè, segons diuen, és molt amic de, de Villar. És un amic personal de, uh mhm. -huh. de Villar. Temer també té signada aquesta clàusula en el Granada, és a dir, que si la sí, selecció sí, sí. va, va per a d'ell, automàticament pot deixar el, el Granada. Pues mira... que, que, que se quede del bosque. <laughs> una cosa te vaig a dir, una cosa te vaig a dir, del bosque no, perquè la, el cicle està esgotat, però per, és una pena per als, nanos, que, per als nanos, per als xiquets que havien viscut l'època dorada de la selecció, van a començar a dependre el que ha sigut sempre la selecció. Perquè Espanya ha tornat als nivells pre-aragonès. En l'últim Mundial i l'última Euro, a la primera de canvi i a vuitens, a casa. I no te pinta això de treballar una selecció de cara a un futur que puga donar-li un, un nou aire a lo que ha de ser la selecció espanyola. Bueno, Aragonés també tinc un moment com molt complicat quan va palmar contra Irlanda, que va ser quan se carrega Raúl, se carrega el Vela i va fer ahí un poc de la regeneració. I en aquest moment tots pensaven que Aragonès no va ser capaç de... de... Tingué la seva pròpia... Sí, però Aragonès jo sí li veig... El que que aposta per Sena, aposta per Xavi i li és que eh, ve. Però jo a Aragonès li veig una cosa que no li veig a cap d'estos quatre. Estos quatre són bien quedas amb els poders mediàtics. Y Luis arriba un moment que se plantea, li, li ho digui, aviat mira, yo voy a seguir, la. a partir de van els meus se acabó lo de la gran sentada y lo de la tal. Gran sentada, ¿te la, pues la, gran, sentada? Sí, señor. Por la gran sentada para el 15, me dije Luis Aragonés. <laughs> ella, ella gana. Bueno, y Phil Neville sin ese contracte también. Y no? Phil Neville... y Gary. Y Gary. Y Gary Neville... Bueno, Gary, voy a decir Gary, a decir Gary, no, no eh, Phil. Eh, no sé quién jugador eh, es eh, Bob, no sé qué, el otro día va ventar a Gary Neville, diguem, ya está vez de la mentira, de la bella gloria del United, que ha sido un, va, decir, va dir, una basura, un fem en la banqueta del Valencia, que es un fracas en la banqueta de la selección i que no pot sonar, perquè crec que havia sonat com a nom per a eh, ser seleccionador nacional. I va carregar, però, però de bombo, eh? De bombo. 12 i 35, vinga, la primera posa estem pendents. Ja vos diem, el València en principi no tenia previst cap resort institucional per a fer oficial esta nit, res. Perquè saben que eh, el jugador té que contestar i que probablement no va contestar esta nit perquè va aixir tardíssim. De fet, estem pendents per si torna a parlar ja en el postpartit per als companys de Ràdio Renaixença. Tenim la senyal eh, punxada per si en un moment donat torna a parlar, emetre-lo en directe. De qualsevol manera, 12 i 35, fem una pausa per a la publi i entrem, vinga, ja amb Naní, amb Diaguarà i amb la resta de temps del València Cuit de Futbol en la tertúlia. En l'última abans de les vacances, Sacia Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Miguel, prepárate. Tengo un plan extraordinario para el fin de semana. Para el fin de semana yo tengo uno para los próximos años. Ahora llévate un Honda Civic por 139 euros al mes. Y con el plan extraordinario de Honda, tres años de mantenimiento gratuito y cinco años de garantía y asistencia en carretera. Les esperamos en Center Auto, calle Eduardo Bosca 13 y avenida del CID 77. Honda. The Power of Dreams. Amigo mío, se acabó. Hemos compartido todo. El verano, la playa, Carlota, María. Hijo, ¿qué haces hablando solo en el garaje? Despídete de tu coche. Ven a Peugeot y consigue el doble del plan PIB en toda la gama financiando con PSA Financial Services. Promoción válida hasta el 31 de julio, fin del PIB. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Te agrada ir a correr? Has convertit el running en la teua passió? Superrunning és el teu programa. Tota la informació sobre les curses populars, els consells dels millors especialistes i el calendari més complet del running en la comunitat valenciana cada setmana en Levante Televisió, Información TV i en Superdeporte. Superrunning. su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz y Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Si te agrada el Sport esta es la tegua cita Sports Sports 97 el teu equip, la tegua radio. tuiteando, tuiteando, tuiteando, tuiteando. Yo tuiteo. Os recordo la pregunta en el Twitter arroba esporge 97 nit. Eh, preguntem eh, a la gent en el dia d'avui i al voltant de Luis Naní eh, a veure que tenim per així la pregunta ara sí Eh, de les tres posicions d'atac, on ubicaríeu Luis Daniel València? Esquerra, dreta o per darrere del punta? I la gent, eh, per exemple, diu José Manuel Gallart, un bon amic que ens seguís des de l'època de Radio Navi, que diu a Turquia crec que és, una, que és una hora més. Per tant, si no l'han fitxat, fa, ja arriben tard. Ara tornarem a explicar tota la història. Fernando Perada és ave. Diu, jo el ficaria en la discoteca de moda de València. Pau Bernat diu, clarament per l'esquerra, peu canviat. Mare de Déu, les diagonals que fa, els regats que fa, per ahí és el millor puesto. Alfonso V. Gómez Lobo diu, primero espera que lo firmen, luego veremos si juega y al final de què. València Cru diu, per l'esquerra i darrere del punt és la seva posició més natural. Pablo Andújar, espera que torneu quan el València torna als entrenaments. No, una miqueta més tard, amic. Trequartista diu esquerra i dreta a Rodrigo. Eh, Josep 107gmail.com diu, eh, colló, fem-ho vacances que xiquets Vicenç Jota Cervera diu en l'esquerra pareix que vaig a més si va Nacho diu, ¿y ahora qué hacemos? ¿De quién nos fiamos? Lo mejor os esperamos hasta la vuelta. Pues muchas gracias, amic, Nacho. Més coses. Miguel Ballester diu, per la dreta o per darrere del punta. Una basada des de la colònia Sant Jordi a Mallorca. Pues una basada ben forta a Sesilles. Eh, Paco diu, <laughs> por detrás del punta, acompañando a André Gómez, Bacalla de izquierda y falta alguien a la derecha. Juan Radiu comença a sorprendre Nani, sobretot físicament. Si està igual de compromès, és un gran fitxatge en qualsevol puesto. Vicent Bau diu, eh, no el nostre Vicente Bau, eh, sinó un, un senyor que diu Vicent Bau i que hemos escrit també moltes nits, i diu, en el Mia en hivern i en el Marina veig en estiu. José Carlos, José Castillo Jimeno Diu, en las tres va bien, aunque hasta ahora no se haga oficial. Nani Unos de Valencia, a falta de mes y medio de un fichaje, olé. Y Diu, disfrutad de las vacaciones y desconectad. Feliz verano y un abrazo muy fuerte. Óscar Calaforra Diu, un crack el nano este, hará falta que venga. Si se motiva, cree que puede ser un pero Pero Capuzca Tamel, el así. Eh, mes, Juan Radio, pones vacances, todo de mínimo diu, Ficaría, Nani primero en banda derecha después después, perder del partido, y rival punta Pro de Paco Alcácer. Juan Marina Gutiérrez, donde queda el entrenador, pero si eso que venga a jugar y no a esconderse. Saludos, gracias. Eh, Amun en ningún sitio, si se revaloriza tanto yo lo vendería ya. Es un puff que nos vamos a tragar y nos colocan un jugador que no necesitamos. Eh, Gustavo Carcelén, Diu, pasó buenas vacances, he fet una gran temporada, recarregueu piles y torneo pronto, buen estiu, muchas gracias a mi, Gustavo. Eh, Paco SP11 diu y también vería con buenos ojos a Milik, pedazo de jugador. Cristian Diu, no creo que el jugador acepte venir a Valencia. Creo que es para pescar mejor contrato en Inglaterra. Que vengan hombres y no nombres. Eh, pero así también Edu Pérez diu Paco lo pondrá en la derecha, extremo interior Fran el Kraken diu en la derecha el Ficaría Jo Perrara del punto también estaría bien Jesús Tarazona diu en la Malvarrosa Sergio Leverarde diu molt bon pecho de italiano in tema, Nolo pues, en fer el que han pogut eh, se fijarán en el Ajax, hay varios jóvenes con mucha proyección de Upaco, Luis diu dreta darrere del punta, a l'esquerra hauria de ser per Kostic, però lamentablement ja l'han perdut Eh, Pecel, yo lo pondría por la derecha o donde diga Méndez. Bueno, pues... Eh, eh, y Gustavo Carcelet, que també remata que ell ficaria al Chicago del 6 de la llei seca per a que rendisca. ¿Cree que s'està exagerando una mica. Tampoc ha tingut una vida tan díscola, Dani, com era a començar a parlar ja de discoteques, de beguda... De... <laughs> Crec, crec que... A veure, que Nani ha tingut els seus més i menys, o no, eh, si dirien que és un anxelet estarien mentint però crec que eh, tampoc espera desconfiar d'esta manera del futbolista. Jo crec que, i torno a dir, l'efecte Rodrigo està fent que la desconfiança en Nani siga major, major de lo que un futbolista en un principi així, en quant a mercat, podria suposar per al València de futbol, que jo crec que el València no va tindre moltes oportunitats de mercat d'extensió fes un futbolista com este. Mm. Jo, llegint, sentint, escoltant els missatges de, dels oients, pensaba que parlaban de Miguel Brito. No sé si igual es la, el, la mm. sombra de Miguel Brito, ¿no? De, es molt allargada. <laughs> en cara arriba a dia d'avui. Però jo per lo que m'ha arribat és que en el club estan convençuts, creuen que, que Nani ha madurat, que, que és un altre futbolista en lo personal, en la seva vida fora de, del camp de futbol, i jo crec que avui, per exemple, s'ha vist un bon, un bon Nani, ha fet l'assistència del gol de, de Portugal, és de veres que no és un passe de gol com a tal, però bueno, que, ha intervingut molt en el xoc, ha fet un, jo crec, un partit prou, prou bo i, i crec que sí que se pot recuperar com a, com a futbolista en el, en el València. És de veres que és un, ja estem en lo de antes, no? pues una aposta, no? a veure si t'eix bé, t'ha d'eixir bé, no, no és un seguro de 100%, però, escolta, és un xor que, que algo tindrà, no? Algo ha tingut per estar ahí sempre en equipos d'èlit de, de i, i sí que se pot cobrar per la causa en el, en el València. Jo crec que la gent està un poc ja desesperada en això dels fitxatges eh, que a veure com i tal, però jo crec que Nani per 8,5 milions no me pareix un, un mal fitxatge. O sea, no, no me pareix que siga un, una inversió desarrollada. Yo creo que, que si el València acerta serà un, un gran fitxatge. Ahí Folgado discrepa abiertamente, Salva. Sí, jo contia ahir, de Manolo. El problema de Nani si ve, si ve motivat, i és el gran problema de, de Nani, que vinga motivat. Si ve motivat, evidentment, serà un, serà un bon futbolista, però la seva trajectòria no és brillant. Repasseu el que va fer en el United i simplement tingueu en compte que estava perdut en Turquia. A partir d'ahir no crec que sigui mala sort, sinó probablement siga per, pel caràcter del, del futbolista que en un moment donat va decidir anar-se'n a, a Turquia a guanyar pasta i punt. I a partir d'ahir, pues, ara eh, es recupera per València per una gran lliga com, com l'Espanyola, va signar un gran contracte que probablement siga el seu últim contracte en la seva carrera com a futbolista i el dur test de, de rendiment, no de qualitat. Este futbolista té molta qualitat. Abans preguntaves, Manuel, als oients, on l'ubicaria, dret a esquerra o en mitja punta. És que li pega la pilota dels dos camps. Pot jugar a la dreta i pot jugar a l'esquerra. I pot jugar perfectament darrere del, del punta. Però... Este és un debat interessant, eh? la, la posició en la qual, perquè se li pot treure eh, partit en, en les tres posicions. No, no, és que li pega la pilota dels dos camps. A partir d'ahir, pues, dreta, esquerra o o mitja punta, o Ui. si És que este futbolista no té problema per a jugar en cap, en cap lloc. No és un problema de, de, de qualitat, és un problema, Manolo, de, de, de regularitat, o millor dit, d'irregularitat, que és la tònica que mantés este futbolista. Abans feia menció a Quaresma, pues, podien fer perfectament menció a Quaresma, eh, Simao, eh, Naní, mm. semblava que quan van iniciar eren, eren els hereus de, de Figo i que un d'estos tres pues, anava a ser el nou Figo. I al final ni Simao, ni Quaresma, ni, ni naní, pues eh, esperem que així vinga eh, madur, molts futbolistes que mauren, que mauren tard i que mauren ja pues, pràcticament en cas de, la seva, de la seva carrera, encara que tampoc és el cas, perquè té 29 anys i conforme es cuiden avui futbolistes, pues, evidentment poden ser més, eh, més longevos, no? com es diuen en castellà, uh mhm. -huh. però pues, eh, el dubte és del seu rendiment i de la seva eh, motivació, qualitat tota la del món. I esperem, perquè hi ha molts futbolistes que mauren, que mauren tard, pues, que hagi maurat, que haig pres el que és estar en, en una lliga oblidada com, com la turca, encara que estiguera guanyant diners, i que a partir d'ahir pues, eh, vinga sobremotivat i lluïsca, perquè qualitat la té tota la, tota la del món, evidentment. Jo crec que és un repte per a... Ahí estaran, eh? eh el treball i el rendiment a, a Naní, perquè sabent que, que el pot donar, eh, va ser un, un examen per a, per a Allestaran. Veure si realment l'entrenador sap traure-li, sap eh, exprimirle ahí el suca a Naní. Sí, sí. Però el que deia Folgado, que jo eh, estic d'acord en, en tot això... És estaran. És que a eh, voltes els futbolistes, jo crec, eh, per, per, les, per lo que he vist i per lo que he conegut, a voltes se deixen anar pel ratxent, representant de, bueno, esta oferta està muy bien, en Turquia te van a pagar tanto dinero i tal, però t'acabes perdent allí, acabes desmo desmotivant-te, perdent la, la, la, la competitivitat que te pot donar jugar una lliga com l'espanyola, i si Nani ve així, se nota important en un equip que no vaig a dir xua per a ell, però que ell és un dels referents, que, que té minuts, que, escolta, que és important sí, en Portugal. Sí. Escolta, per què no Nani pot, pot, mm ser el jugador que no arriba a ser, perquè no se pot recuperar i ser, i ser futbolista. Sí, sí, està clar que eh, el València teixa esperança. Torna... I ahir Paco va ser, va ser vital. I ahir Paco pot ser vital, en efecte. Eh, tornem a comentar-vos, eh, recapitular la informació que us hem donat en la primera hora. Eh, el València eh, té un acord total amb el Fenerbahce, fins a tal punt que el València no haurà de dipositar de colp els 8,5 milions d'euros. Una volta ha bastat este fitxatge, eh, perdó, este acord amb el Fenerbahce no cal eh, oficialitzar el fitatge eh, abans de fa 47 minuts, és a dir, abans de les 12 de la nit, perquè Fenerbahce espera eh, una volta, té l'acord amb el València Club de Futbol, a el sí del futbolista. Al futbolista se li va comunicar ara, en quant ha acabat el partit entre Polònia i Portugal, les condicions del València, que són més anys de contracte amb menys diners del que estava percebent en Turquia. El València li va donar 3 més 1 opcional, arrel aproximadament de... Eh, 3 milions d'euros per eh, temporada, un més del que està cobrant a Turquia, i esperen el sí del futbolista per la querència que des d'un primer moment ha mostrat tant el representant del futbolista com el propi futbolista vindre a la Lliga Espanyola i al València Club de Futbol i lògicament per el, eh, mm, ventajós contracte o, venta, o la ventajosa operació que ha tancat el València amb el conjunt del Fenerbahce. És possible que en el dia de demà eh, el València poguera fer oficialitzar alguna cosa o donar alguna pista això crec sí. No, eh? A, ah, eh? Crec que no, Manolo. Eh? Jo crec que tampoc. No, crec que mentre no acabe la, la Eurocopa, Manolo, a més és molt significatiu el fet... Tu acabes de punxar la senyal, o tenies la senyal de ràdio eh, eh Renaixença, sí. i en Ràdio Renaixença, quan han oferit la, la roda de premsa de Benaní o, o el flash interview o la zona mixta o el que, o el que fora una volta... Con, el flash interview crec que era. Cap periodista li ha preguntat per, pel València. Probablement el cap de premsa de la selecció de Portugal els haurà dit al mitjans de comunicació portuguesos que Nani no va parlar del València i a partir d'ahí eh, sempre hi ha algun periodista que això no ho respecta, però bueno, uh mhm. -huh. ho han respectat. Molt significatiu que no, ha, que no hi hagi hagut cap pregunta a Nani sobre el València. Jo crec que Nani va esperar-se que acabe l'aventura de Portugal en l'Eurocopa i a partir d'ahir Manolo jo crec que sense cap tipus de problema va desvelar que se'n va cap a València perquè és un secret a veus. A més, mmm, jo crec que hi ha un acord definitiu ja i abans de l'acord Fenerbahce-València hi ha un acord definitiu. Nani Valencia. Y es muy significativo lo que era el compañero Luca Di Marcio en els micròfons de Radio Sport contava, Manolo, eh, el viatge de Pastorello a Singapur per a parlar amb l'IM, vull dir, se'n va anar eh, Pastorello a Singapur i allí se van tancar tots els detalls de la contractació Correcte. de Nani amb el València. A partir d'ahir, acord Nani-València tancadíssim. Fenerbahce-València, per la info que acabes d'oferir, pues, evidentment també molt avançat, i el gran èxit del València en aquesta operació és primer Mm, que el Fenerbahce no encarisca a partir d'esta mitjanit l'operació, perquè podia fer més gran la clàusula de, de rescisió, i, i fonamentalment pagar en dos terminis els 8,5 de la clàusula de, de rescisió. Jo crec que este és el gran èxit també del València en, en l'operació. El gran èxit ara mateix és que el València, amb lo poquet que té que oferir, puga convencer a ningú de que vinga el València. Per a mi, a Isuso i jo mira que en esta vida ha sigut dur en Suso en esta vida, eh? però per a mi Suso ha tenit un mèrit en això que en que ha fet en Diaguarà, que ara parlarem anem a parlar de Diaguarà. Això, ahí Manolo, jo, hasta que no tinga tots els pèls de la burra, no sé si el, si el artífex de és Suso... Salves igual, en el poquet que té que oferir el València... Bueno, però entonces no ha sigut Suso qui ha convençut al futbolista. Bueno, bé, si és mal, el mort li tirarem a Suso? No, hasta que no sapiguem qui, qui el porta, sí, evidentment. Tu saps que al final, a la fi, sempre... No, Manolo, seràs tu, jo no. Si el futbolista no el porta a Suso, jo a Suso <laughs> no li vaig a, no li vaig a, eh, a tirar la responsabilitat que un futbolista que no porta no lluisca. Mm, a Suso li caurà la bronca per, per dir que algú fitxe per ell quan ell el que eh, carrega de fitxar. Eixa és la història. 12 i 50, vinga, anem a fer una pausa per a la publi. Per cert, al València tampoc li convenia que Nani haguera contestat que no ho podia fer per una qüestió de temps material abans de les 12 de la nit, perquè d'esta manera, en quan passe a ser 1 de juliol, ja passa l'exercici comptable la temporada 7 de 7, que és una de les coses que volia el València ara inscriure aquest fitxatge. Que recordem, el València fitxarà ni, però mentre no hi ha genicides no podrà inscriure-lo en la seva plantilla. 12, i de fet, ara vull parlar també d'això. 9 minuts per a acabar la temporada, estem en Esports 97 nit, així en la 97.7 Ràdio. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de silla y las comarcas de Sedaví, Alfafar, Masanasa y Catarrocha. La pista del motor, la pista del motor, pista del motor. Señores, como colofona esta ruta turística vamos a... a al puerta? Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario en Gaza. Mini en casa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matrículate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Amigo mío, se acabó. Hemos compartido todo. El verano, la playa, Carlota, María. Hijo, ¿qué haces hablando solo en el garaje? Despídete de tu coche. Ven a y consigue el doble del plan PIBE en toda la gama financiando con PSA Financial Services. Promoción válida hasta el 31 de julio, fin del PIBE. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el Sport, esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 12.52. aumenta la presión para el Valencia y facilita la de los que no y ir del equipo. el fet que sàpiguen que el València té un fitxatge i que ha de buidar plantilla per a dir mira, jo si que en vaig, m'ho tens que pagar tot i si no t'apanyaràs i te menges a la nit vull dir, eh, no vaig a ficar-nos per a no puntualitzar, però tots els tenim en el cap això jugadors que van ser no vol comptar en ells i que de moment es neguen a manejar-se ara tenen un motiu més per a sentir-se més còmodes dient el que té el problema és el València, no jo Igual, el tenen igual. Jo crec que vinguera algú o no vinguera ningú, els jugadors saben que o el València li troba algo que millore el que estan eh, guanyant o tenint ara en València o no tenen per què anar-se'n. Tenen un contracte i el, i el van a complir i, i ahí crec que sí que té un problema gros el, el València en trobar eixida a acomodar a jugadors que, bueno, tu no dius noms, però jo sí que vaig a dir-los, pues, Negredo, per exemple, no? A veure, tu com trobes una, un acomodo a, a Negredo en lo que cobra. Eh, pues va ser molt complicat i, i veure que estàs fitxant jugadors que, que, que estan ahí, que, que poden il·lusionar a la gent i tal, però eh, no pots escriure-los fins que no facis fora el, el resto, puf, va ser, va ser complicat explicar això, hasta que, hasta que pugues vendre-los. Jo crec que quan el mercat comença a moure's, quan hi hagin forats que plenar, pues, eh, els jugadors de València seran una mercancia valuosa, me refereix a que podran ser venuts més fàcilment, però hasta entonces hasta que no pase igual Chuliol, comience agost, les pretemporades comienzan ya a estar en marcha, los equipos busquen ya busquen ya hacer fichajes sí o sí antes de que comience la liga, eh, puf, va a ser complicado, ¿eh? I va, i va haver pressió. Salva, és eh, una, una al·licient més per a aquells que no volen manejar-se, dir, jo ara estic molt tranquil, doncs té l'obligació de trobar-me alguna perquè si no no pot inscriure a Nani que l'ha fitxat. Bueno, és una al·licient per al futbolista Manolo i un problema per al, per al, per al València, no? al final se prorroguen les vacances o acaben regalant eh, a futbolistes, però alguna, alguna solució ha d'haver, encara que també ser Manolo que és, eh, que és eh, pronte, perquè encara que el València torna a treballar el dilluns a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, parlem de 4 de juliol i encara queda l'estiu per davant, que en un parell de dos, i bueno, va ser un, un estiu molt, molt llarg, el que passa que ara i torne a aquella roda de premsa de presentació de, de Allestaran, quan parla el Suso, ens va sorprendre aquella declaració de revolució, de neteja, de notícies, de novetats, i aquestes notícies o novetats pues, eh, encara no s'han produït en quant a, en quant a Isides. Bueno, pues és el, el problema del València este, este estiu i la perícia de Suso s'ha de veure fonamentalment en, en les Isides, però bueno, que el València no pot inscriure un futbolista que acaba de firmar mentre no faci fora un altre, pues és, un, és un problema, la veritat, és un problema gros. Eh, el València que no només eh, està a punt de tancar el tema Naní, quan Naní dona el sí a les condicions econòmiques de València, sinó que, com vos hem contat en la primera part informativa del programa, també reobri de quina manera la via Diaguarà, en la qual avui el seu representant, Daniel Espireino, ha esclatat contra el Bolònia i el futbolista també me conten que ja l'he dit al Bolònia que el Bolònia va jugar Tacosina a la coixa, perquè al jugador sembla que li paguen 3.000 euros al mes i el València li posa un quilo a l'any. Clar, <laughs> quan el jugador li ha dit això, ha dit... El Com Boló... esclatar, <laughs> no? el jugador ha dit, Bolònia, no conec a ningú el Bolònia. <laughs> Jo sé que del València era xicotet. Ni la pasta, la bolonyesa, nada. Bolònia fora. Sí. Home, 3.000 euros al mes és una fitxa de segona I, B. Eh? I, eh, de, el segon representant l'ha qualificat com a fitxa de regional. Sí, sí. Sí, nosaltres portem demà el titular de, del tema. la fitxa de regional... Eh, bueno, això és el típic culebrón, no? A veure el, el tira i arronsa este, a veure qui mm. guanya, a veure qui fa més força i... I bueno, el València té que jugar a eixa, a posta, a eixa arma, té que jugar a eixa bala. Eh, ara, jo el que crec que és que Diaguarà no és un jugador con nani. No sé hasta quin punt el València pot fer un esforç econòmic per Diaguarà perquè no el ve conjugar com nani. Pues mira, com ahí, nani. ahí també, pues ahí, yo, ahí, ahí també discrepa, Salva. Totalment. No, discrepa, discrepa, no? Si fa temps que no discrepem, si sempre estem d'acord. Sí, és lo bonico d'això. <laughs> Últimament no, no, no me diu res. No, no, jo discrepe, ja sé, ho vaig contar la setmana passada, i també Manolo i Pedro, la gent del futbol en la que jo he parlat, eh, i a més gent que, que habitualment no, no, no m'enganya, parla meravelles d'este de este futbolista. perdón Yo de estas personas me fíe yo no le vi jugar, Pero me de estas personas Si cree que, se la segunda opinión sobre un futbolista, Yo no tengo que, que Otra cosa es que yo el vea jugar y a mí no pero de este futbolista, estas personas me, me fíe me este, de este jugador Y perdón, consideré que es interesante que es interesante muy interesante Pues vale. De nuevo, no, no, no. Sí. yo yo jugar gran cosa, eh, de ahora algún rato, pero no sé, Me parece extraño que un chor si realmente eh, té aquest o puede ser un gran chor que en el Bologna, primer, no le milloren la ficha o el tinguen más contento le ayuden a continuar, y segona, que no haya hecho un equip com el València o superior al València que s'ha fixat en el jugador i estiga competint en el València per, per Diaguarà. Això és el que a mi me, me trastoca un poc. Una algo falla, algo falla. Napoli i Roma estan darrere d'ell, el que passa que l'oferta econòmica de València és per a d'ell. Eh, és la millor, i per el que ens conten eh, per molt que eh, Bologna esperava que Nàpols i Roma pujaren més fort, l'oferta més ferma que té ara mateix el Bologna és la del València. 12 i 58, senyors, anem a anar tancant ja la temporada. Tira-li la carretera. La carretera s'ha conduït fins al dia d'avui, fins al 30 de juny del 2016. Agraïm a Pedro Valero, a qui no tenia el gust de conèixer, i ha sigut un plaer a dependre de tu en cada tertúlia, amic. Igualment, home, el que he après ha sigut jo, baixant així amb vosaltres i parlant de, del València, ha sigut un any dur i complicat, Exacte. però, però bé, ha estat, no? ha estat divertit i ojalà puguem repetir, vamos. Repetirem, segur que sí. Folgado, què te vaig a dir que tu no sàpigues? Que gràcies per tot. Hombre, ahora eh, has de decirle a Pedro que representáis de, de Pedro Valero sí. van a ser Arturo Delgado i un servidor, eh? Sí, és cert, és cert. Som el, el seu els, representants que mm. me recomanaven... Jo he de dir que, la l'oferta <laughs> era, era, irrefusable i no vaig poder negar-me. Senyors, que gràcies a tots, que heu sigut el nostre motor i la nostra força cada dia, la vostra fidelitat, el vostre esforç, eh, eh, eh, sempre eh, la vostra manera d'expressar-vos. Eh, tornarem eh, aviat. Eh, estigueu atents al nostre Twitter perquè cada novetat serà reflectida en el nostre Twitter. Que gràcies a tots, que gràcies a Arturo Delgado també per pel seu treball cada dia. Senyors, que tornarem, que acaba Esports 97, que comença la nit. Que gràcies, que adeu i fins que comença la temporada. Adeu. Hasta el tiempo seco y cálido del sur.